Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից։ 15-30-ին մշակութային լուրեր, 16-30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17-30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93 Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Ընդունելություններ Արցախի նախագահականում։ Հաթեր Քամայնքն ունի զարգացման մեծ ներուժ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում։ Երևանում քննարկվել են Հայաստանում սկսված բարեփոխումներն Արցախում տեղայնացնելու հնարավորությունները։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Բունդեսթագի падգամավորին մուտքի արտոնագիրճ տրամադրելու Ադրբեջանի իշխանությունների քայլը։ Հայաստանի վարչապետը Սփյուռքահայ երիտասարդներին կոչ է անում վերադառնալ Հայաստան։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հույդաբյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանին եւ Հույդաբյուրոյի անդամ Հակոբ Խաչերյանին։ Հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են հանրապետության ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ու տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Այս մասին հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը Հանդիպման այսօր ընդունել է նաև Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը, քննարկվել են առողջապահության ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը նախորյակին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղ եւ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել համայնքում արկա խնդիրների եւ իրականացվելիք մի շարք ծրագրերին առնչվող հարցերի շուրջ։ Նախագահն ընդգծել է, որ Հաթերքն ունի զարգացման մեծ ներուժ եւ նրա շենացումը հանդիսանում է Մարտակերտի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևոր ուղություններից մեկը, համապատասխան հանրարարականներ տալով քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն անցկացրել է Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում ընթացիկ գործնեայության արդյունքների նվիրված աշխատանքային խորհրդակցություն։ Զեկուցմամբ նախ հանդես է եկել Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Սատրյանը, մասնավորապես ներկայացնելով հացահատիկային մշակաբույսերի բերքի մթերման քանակի եւ դրանց առաջին փուլով նախատեսված վճարումների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկություններ։ Անդրադառնալով փոխառությունների տրամադրման եւ հիմնադրամի կողմից իրականացվող աջակցության մյուս ծրագրին, նա նշել է, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում հողօգտագործողներին հատկացվել է ավելի քան 4 միլիարդ 762 միլիոն դրամ վարկ։ Նա ըստ ուղությունների թվարկել է հողագործության, անասնապահության զարգացման ուղղված լիզինգի, տեխնիկայի ձեռքբերման ու վերանորոգման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական ապրանքների մթերման եւ այլ աջակցության ծրագրերը։ Բավարար գնահատելով կատարված աշխատանքը Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ պոտենցիալ շահառուների նկատմամբ անհրաժեշտ է մոտեցումները փոխել, որ เป զի հողօգտագործողները մշտապես զգան, որ հիմնադրամն իրենց կողքին է։ Ըստ այդմ պետնախարարը հանրարարականներ է տվել 15 օրյա երկարաժամկետում նոր առաջարկներ ներկայացնել հիմնադրամի գործող կարգն ու ծրագրերն ավելի մատչելի դարձնելու վերաբերյալ։ Իրականացվող ծրագրերի թափանցիկության բարձրացման համար ողջամիջամկետներում պետք է վերականգնել գերատեսչության կայքի գործնեությունը, որտեղ ըստ հանրարարականի օպերատիվ կերպով կտեղադրվեն բոլոր ծրագրերի մասին մանրամասն տեղեկություններ։ Պետնախարարի հաջորդ հանրարականը վերաբերում էր փոխառությունների տրամադրման սկզբունքների վերանայմանը։ Հատկացվող միջոցների նպատակ բովանդակայնության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար պետք է խստացնել ներկայացված բիզնես ծրագրերի փորձագիտական ուսումնասիրությունը եւ առանց դրա իրատեսական լինելու եզրակացության չհանգել։ Բացի այդ ֆինանսավորման դեպքում անհրաժեշտ է ավելի ուժեղացնել վերահսկողական եւ մոնիթորինգի մեխանիզմները, որ เป զի հանրային միջոցների փոշիացում չլինի, ասել է պետնախարարը։ Խորհրդակցության ընթացքում պետական նախարարն ընդգծել է նաև ցանքսի պլանավորման կարևորությունը, նշելով, որ այս ուղությամբ եւս անհրաժեշտ է ռազմավարություն մշակել։ Հանդիպմանը Գրիգորի Մարտիրոսյանը լսել է նաև հիմնադրամի առանձին ստորաբաժանումների պատասխանատուների զեկույցները եւ տվել մի շարք հանրարարականներ։ Այս մասին մեզ հայտնել են պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով գտնվում է Երևանում։ Այցի ծրագրի շրջանակներում պատվիրակությունն առաջին հանդիպումն է ունեցել Հայաստանի նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են պետական ֆինանսների կառավարման համակարգում Հայաստանի ֆինանսների նախարարության նախաձեռնած բարեփոխումները Արցախում տեղայնացնելու հնարավորությունները, այդ թվում պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգի ծրագրային բյուջետավորման, գանձապետական նոր համակարգի ներդերման տրամադրման եւ մի շարք այլ հարցեր։ Աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման մասով երկուստը կարևորվել է համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը եւ խորացումը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Գերմանիայի Բունդեսթագի падգամավոր Ալբերտ Վայլերի Ադրբեջան մուտքի արգելքի կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից պատրաստվող Արցախ այցելած օտարերկրացիների սև ցուցակը կոպտորեն խախտում է ազատ տեղաշարժի եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, որի միջոցով ադրբեջանական կողմը փորձում է միջազգային հանրությանը պարտադրել իր միակողմանի եւ խեղաթյուրված տեսակետը։ Անթույլատրելի ենք համարում Ադրբեջանի նման գործողությունները եւ կարծում ենք, որ եթե դրանք հետագայում եւս պատշաճ գնահատականի չարժանանան միջազգային հանրության կողմից, ապա ժամանակի ընթացքում ավելի բարդ է լինելու Բաքվին վերադարձնել կառուցողական դաշտ։ Հասունացել է Ադրբեջանի ապակառուցողական քայլերը զսպելու միջազգային մեխանիզմների մշակման ժամանակը։ Այս կապակցությամբ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը հրավեր է ուղարկել Ալբերտ վայրերին կրկին այցելելու Արցախ իրեն հարմար ցանկացած ժամանակ Գերմանիա հարավային Կովկաս խորհրդարանական խմբի հետ համագործակցության առնչվող հարցերը քննարկելու համար։ Վստահ ենք, որ խորհրդարանականների եւ այլ պաշտոնյաների այցերն Արցախի հեճուկը զբակվի սև ցուցակի դառնալու են կարևոր ազդակ արճակատումն ու մեկուսացումը որպես տարածաշրջանային խնդիրների լուծման միջոց օգտագործելու անթույլատրելիության մասին։ Նշենք, որ Ադրբեջանի իշխանություններն արգելել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միություն գուսակցությունից ընտրված падգամավոր ծև ցուցակում ընդգրկված Ալբերտ Վայլերի մուտքը երկիր, ով Ադրբեջան պիտի ժամաներ Տիկին Մերկելի առաջիկայում նախատեսվող հարավային Կովկասի երկրներ այցի շրջանակներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Անգելա Մերկելը ժամանել է Երևան Գերմանիայի կանցլերին օտանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այցի շրջանակներում կայանալու են հայ-գերմանական բարձր մակարդակի բանակցություններ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորությամբ։ Հայաստանի վարչապետը եւ Գերմանիայի կանցլերը բանակցությունների արդյունքները կամփոփեն համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Այցելության շրջանակներում կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպ հանդիպում կունենա նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Գերմանիայի կանցլերը կայցելի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի турք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Անգելա Մերկելը կայցելի նաև Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի հետ շփումները տարբեր ձևաչափերով պահպանում է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր է տարվա ընթացքում տեղի ունենա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, Զախարովան հայտարարել է, որ եթե լինեն, մենք կտեղեկացնենք այդ մասին։ Մեր միջնորդական ջանքերը շարունակվում են։ Մենք կողմերի հետ տարբեր ձևաչափերով շփումներ ենք պահպանում, ասել է նա։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Քաշաթաղի շրջկենտրոն Բերձորի քաղաքային գրադարանը 20 տարեկան է։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ 1998 թվականի օգոստոսի 23-ին Քաշաթաղի շրջկենտրոն Բերձորում սկսեց գործել քաղաքային գրադարանը։ Այս 20 տարիների ընթացքում գրադարանը առստացրել է գրքային ֆոնդը։ Այժմ ունի ավելի քան 10000 կտոր գրականություն եւ մոտ 1000 ընթերցող։ Հոբելյանի արխիվ գրադարանում տեղի ունեցավ տոնական ցերեկույթ, որին ներկա գտնվեց նաև Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարար Լեռնիկ Հովանիշյանը։ Գրադարանի հիմնադիր տնօրեն Սոնա Հովեյան անդրադարձավ մշակութային այս օջախի հիմնադրման պատմությանը, նշելով, որ շրջանի առաջին ղեկավար պատմաբան Ալեքսան Ակոբյանի անմիջական մասնակցությամբ կայացավ գրադարանը նշեց բոլոր բարերարներին, ովքեր տարիներ ընթացքում հարստացրեցին գրքային ֆոնդը։ Գրադարանը 2016 թվականի օգոստոսի 16-ից տնօրենում է Սոնա Հովեյանը, ով իր խոսքում կարևորեց գրադարանի դերը եւ նշեց. «Գրադարանը բացառի կարևոր արժեք ունի, որը լավագույն ձևով է իրականացնում իր առաքելությունը, ազատագրված հողում ապրողին մատուցում է գիրք, մարդու ամենալավ բարեկամին»։ Նշեց, գրքային ֆոնդը պահպանելու եւ ընթերցողին լիարժեք սպասարկելու համար գրադարանը պետք է ունենալ լուսավոր ու չոր պայմաններ, ինչպես նաեւ տեխնիկապես հագեցված ընթերցասրահ։ Սակայն ներկայիս պայմանները չեն համապատասխանում դրանց, եւ գործող տարածքը ընթերցասրահ է աշխատողների համար աշխատավայր գրապահոց։ Տերնիկ Հովանեսյանը շնորհավորելով Հոբելյանի արթիվ ողջունելով ներկաներին նույնպես կարևորեց գրադարանի դերը, նշելով, որ ինչքանեն զարգանան տեխնոլոգիական միջոցները, միևնույն է, ոչինչ չի կարող փոխարինել գրքին։ Շնորհակալություն հայտնեց գրադարանի տնօրենին, աշխատակիցներին, որ նման պայմաններում աշխատում են նվիրումով եւ նախարարության պատվոգրով ու նվերներով պատկեվատրեց գրադարանի աշխատակիցներին օժանդակողներին։ Ցերեկույթի ընթացքում ասմունքով, պարով, երկով, բեմական մասով հանդես եկան գրադարանի գրական ստուդիայի սաները։ Ասկերանում առողջ ապրելակերպ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է հեծանվավազքի մրցություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Մրցույթին մասնակցում էին դպրոցահասակ երեխաներ Ասկերանից եւ Խնապատից։ Ողջունելով հեծանվավազքի մրցույթի մասնակիցներին մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Ռուզանա Մկրչյանը նշեց, որ մրցույթի նպատակն է երեխաներին վախասակից ուսուցանել առողջապրևակերպի կանոնները, որ เป զի նրանց ազատ ժամանցն ու առօրյան անցնի ավելի ակտիվ եւ օգտակար։ Հեծանվավազքին մասնակցում էր 38 երեխա, որոնք բաժանվել էին ըստ տարիքային խմբերի, ձևավորելով 3 խումբ։ Մրցույթի մասնակիցները մրցում էին իրենց հեծանիվներով։ Մրցողին անցնում էր Դանիելյան փողոցի սկզբնամասից միջև Բերտ ամրոց եւ հետադարձ երթուղով։ Նշենք, որ երեխաները մեծ խանդավառությամբ էին մասնակցում հեծանվավազքին, որի ընթացքում ոչ մի արտակարգ դեպք չի արձանագրվել, այն անցել է բավականին աշխույժ, ակտիվ եւ առողջ մրցման մթնոլորտում։ Մրցույթի արդյունքների ամփոփմամբ մրցանակային առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները ապարգևատրվեցին շրջվարչակազմի ղեկավարի պատվոգրերով եւ դրամական ապարգևներով։ Մրցույթի մասնակից Միակ աղջնակ Վալենտինան ակտիվություն եւ խիզախություն ցուցաբերելու համար ապարգևատրվեց վարչակազմի ղեկավար Գեգամբեկ Լարյանի կողմից անձամբ։ Նշենք, որ նման մրցում շրջանում առաջին անգամ է կազմակերպվում եւ դատելով մրցույթի մասնակիցների թվականակից հավակնում է ավանդական դառնալ։ Հեծանվավազքը մեծապես կնպաստի երեխաների առողջ ապրելակերպով դասի դաստիարակվելուն, առաջ բերելով նրանց մոտ հաղթելու եւ առաջ գնալու պատրաստակամություն։ Հայկական միջօրեական Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորում է Սփյուռքահայ բոլոր երիտասարդների Հայաստան վերադառնալը։ Այս մասին նա հայտարարեց օգոստոսի 23-ին Ծաղկաձորի գրողների միության հյուրատանը քայլ դեպի տուն ծրագրի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում նշեց, որ մեծ ցանկություն ունի, որպեսզի երիտասարդներն այստեղի ստանեն Հայաստան վերադառնալու գիտակցությունը։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ պատիվ ունեմ ձեզ դիմել որպես սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Մեր ավետյաց երկիրը իրականություն դարձնելու ժամանակը եկել է եւ շատ կարեւոր է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի եւ հերրավոր Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր ընտանիքում ամեն օր խոսվի Հայաստան վերադառնալու գաղափարի եւ անհրաժեշտության մասին, ասել է Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստան ապրելու երկիր է եւ այն երկիրն է, որտեղ պետք է զարգանալ, ստեղծագործել, ուժեղանալ, հարստանալ եւ հարստացնել գաղափարներով ու սիրով։ Ես համոզված եմ, որ մենք այսօր իրար աչքերի մեջ նայելով, իրար սիրելով ավելի ենք հզորանում, ընդգծել է Փաշինյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։